Duhul Sfânt era de pururea și este și va fi nici început având sfârșit și pururea cu Tatăl și cu Fiul este împreună și împreună socotit viață și de viață făcător, lumină și de lumină dătător, însuși bun și izvor fraților, prin care Tatăl se cunoaște și Fiul se proslăvește și de toți se știe o putere, o unire, o închinare a stii.